Genel kabul olarak hatırlayacak olursak müellif rahimallah kaç yılında kaçta vefat etmişti? 1206 toplam yaşı kaç olmuş oluyor 90 oluyor değil mi? Kur'an'ı ne zaman ezberliyor? 10 yaşına yakın değil mi? 10 yaşına yakın peki bu e, kimden alıyor ilk tedbisatını? babasından ve ödesinden alıyor değil mi? sonra bu neye niyetleniyor hacca kaç yaşlarında? 12-13 yaşlarına doğru yani ergenlik çağına değil mi? Sonra gidiyor e, Mekke'ye hacını yapıyor. Sonra oradan nereye gidiyor? Medine'ye gidiyor. Ne kadar kalıyor Medine'de? Bilen var mı? Medine'de 20 gün kalıyor. Medine'de 20 gün Medine'de kalıyor. Sonra dedik ki vizeleri peş peşe geliyor değil mi? Vizeleri peş peşe geliyor gittiği ilim için gittiği yerler nereler? Basralar, Bağdatlar, Hicazlar İlim Zaten Medine'yi kaybettik Sonra Mekke'ye diyor, ilim için diyoruz Oradan Medine'ye geçiyor ee, Genel olarak bilgi değil değil mi? Başka ne anlatmıştık Melik'le alakalı hatırlarsanız ee, babasının kadığı hamileliğe karşı birisi şey olduğunu değil mi? Bunu anlatmış. Arkadaşlar babasının şey için Evet nedir üç meziyet? Herkes bir tane söylesin inşallah. Kesin şey? zekası. Başka bir Hızlı anlatalım. Hızlı anlatalım. Evet. Bu üçüyle tanıyor değil mi? Bir de iki ay Evet evet. Tamam iki ay doğru. Doğru. 20 gün değil iki ay. Evet. Yani genel olarak bu e, müellifle alakalı, müellifle alakalı olan e, bu alakalı olan kitapta kaç hadis var? 25 tane hadis var yarısı Sahih Bukhari'den olmuş olur kaç bak evet kaç bak var 66 veya 67 hangisi izledik peki neden raci 67 bunu kim söyleyecek bazı sözleri ve demiş oluyoruz bazı kılanlar ve Tamam. İşte düşünce dedik ki racil olarak dedik ki 67 62 bak kaydettik ve bunun için sebep söyledik normalde o öğrenci yıldızcı öğrencileri onun kafası Mesela diğer vaplarda ne gibi meseleyi varmış? Değil mi? Mesail bölümü. Yine ne yapmış ayetleri, sonra hadisleri söyle sabretmiş, sonra mesailer demiş. O yüzden bir vaci olan ne? 67 bak var. Ee, peki nerede izlemiyoruz bunu? ihtilaf var aslında değil mi? Ne diyorlar? Kim ne diyor da akıllayan var mı? Daha önceki yerde orada başlamış olup diğer yerde Basra'da Hureymela diyor İhtilaf ediliyor evet Sonra birisini sorunu söylüyor, birisi talebini söylüyor Biz dedik ki bu iki şey arasında taarruz görünmüyor yani zahir bir çelişki yok yani O gördüğünü söylemiştir, o gördüğünü söylemiştir Tamam elhamdülillah Genel olarak bu bilgileri verdik Şimdi bu hafta inşallah Yine kitabı tevhide direkt bir şartta yapmayacağız çünkü neden kitabı tevhid zaten bak bak ee, önemli bazı konulara değinmiyor zaten bak baklı olarak ama ondan önce bizim yapmamız gereken daha uzun olarak Allah alem toplu bir mana vermek tevhidle alakalı böyle toplu ön kaydeler vermek ki tabi sabit sahipte bu vereceğimiz kaydeler kurallar e, malumatlar kitabı tevhide ne olacak kitabı tevhid için giriş olacak temel olacak ki bapları işlediğimiz zaman inşallah bir sıkıntı olmasın şimdi ee, birkaç mukaddime sunacak her mukaddime altında özel mevzulardan bahsedeceğiz şimdi birinci mukaddimemiz tevhidin ve şirkin tarifiyle alakalı tevhidin birinci mukaddimin tevhid ve şirkin tarifiyle alakalı şimdi akıllar lügaten tevhid ne demek tevhid lügat olarak ca'lu şey'i vahiden demektir bir şeyi tek kılmak bir şeyi ne yapmak bir şeyi tek kılmak mesela şu bulunduğumuz odada hemen sosyal tetikimizden örnek verelim bir tane Ahmet isimli bir kardeş geldi bu odaya girdi benim yanımda da Abdülkadir var diyor ki Abdülkadir bu odaya benim sadece Ahmet girdi şimdi bu Ahmet hangi fiil işliyor? girme fiili değil mi? ben ne yapıyorum onu? girme fiilinde biliyorum bu cümlemde değil mi? bakın Türkçe mantıkla bakın cümleye ne diyorum sadece bu odaya kim girdi? Ahmet girdi o zaman ben Ahmet'i tevhid ettim burada Allah'tan başkasını tevhid etmek caiz mi? Caiz lügat manasında caiz Diyorsun ki bu, bu apartmanda beyaz arabası olan sadece Muhammed ve arabası olan sadece Muhammed Bunu birledim tevhid ettim Tamam o zaman lügat manasını yakaladık Bir şeyi ne yapmak? Bir şeyi tekrar Bu lügat manası İstilahi manası ise İfradullahi azze ve celle bina yahtassu bih İfradullahi azze ve celle bina yahtassu kendisine has olan şeylerden Allah subhanehu ve teala edilir şimdi Allah subhanehu ve teala'nın kendisine has olan bazı şeyleri var İşte bu has olan şeylerde biz Allah'ı birlersek ne yapmış oluyoruz Allah'ı tevhid etmiş oluyoruz değil mi? peki bir insan sorsa ki bu tevhid anladık nedir bu tevhid Allah'ı kendisine has olan şeylerde birlemek iyi de şimdi bir soru geliyor ünlüğüne değil mi nedir o peki nedir Allah'ın has olduğu şeyler Allah subhanahu ve teala nelerde has e bu da malum üç şeyde has ruhiyet tevhidi ruhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi aleyküm selam Şimdi rububiyet ve isim sıfat tevhidi vesaire bunların tarifi birazdan yapacağız inşallah tamam Ama bu taksimatı şimdi böyle alın. Şimdi tevhidin manasında İbn-i Teymiye tedmuriyede olsun işaret etmiştir, istikamede işaret etmiştir. Sonra fetavalarında bu e, tarife ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Yine İbn-i Kayyum Medal Risalesi'nde vesaire İgafetül Lefkan'da İbn-i Recep-ül e, İhlas Risalesi'nde bu tarife ne yapmıştır alimlerimiz? işaret etmişlerdir. Şimdi arkadaşlar şirkin tarifi. Şimdi zaten lügatta ortaktır. Bellidir. Şimdi e, lügat ve sulahi mana arasında zaten bir fark yoktur. Tesliyetu gayrillahi billahi fi şeyin min hasaikillah hiye tesviyeti gayrillahi billah fi şeyin min hasaitinde Allah azze ve celle'ye has olan şeylerde başkasını Allah'a denk tutmak Allah subhanehu ve teala has olan şeylerde başkasını Allah'a ne yapmak? denk tutmak veya başka bir tabirle bunu da mutlaka yazın çünkü çok önemli sarf-ı şeyin min hasaitillahi azze ve celle Allah subhanehu ve teala'ya has olan şeyler, şeyleri başkasına sarf etmek nedir arkadaşlar? Şirktir. Yani düşün ki Allah subhanahu ve teala'nın kendisine has birçok şeyi var. Mesela bir insan yapıyor ki siz Allah'ın edevadır ve şirk koşmuş olursunuz. Neden? Çünkü Allah'la insanı benzetmiş olursunuz. Biz ne diyoruz? El olayı Allah'a mı has? Mana olarak yani nasıl delaleti olarak değil. Çünkü neden insanların da eli var? Allah subhanahu ve ta'ala'nın eli eğer biz Allah'ın eli insanların eli gibi bildirsek o zaman Allah'a olan şeyle şirk koşmuş oluyoruz aksi halde adam o mantıkla ilmi de inkar etmesi lazım değil mi? varlığı, evet, varlığı da inkar etmesi lazım şüphesiz bunu anladık inşallah hak olan şeylerle Allah subhanahu ta'ala bakın arkadaşlar vallahi bu şirk tarifi zahiren böyle basit bir şey geliyor ama bu şirk tarifi birçok mevzuda ilaçtır bunu çok iyi fıkhetmeniz lazım bu şirkin tarifi birçok mevzuda ilaçtır göreceksiniz ki bugün nice insanlar görüyoruz diyor ki Allah'tan gayrısına tevekkül etmek e, estağfurullah e, salih bir insanlığın zatıyla tevekkül etmek şirktir halbuki baktığınız zaman öyle sünnetten hiç kimse bunu söylememiş hiçbir nasıl yoktur bu bidattır Bunda bunun yeri yoktu ama şirk değildir. Yani bir insan bir şey ki Ya Rabbi Abdülkadir Geylani Hazretleri hürmetine beni affeyle. Bunda, e, bunda bir şey yok şirk demezdi zaten. İşte bu şirkin tarifine baktığımızda bunu anlıyoruz. Ne diyor? Bu bir bidattır. Bunun dinde yeri yok. Haramdır, caiz değildir. Ama şirk mi? Şirk değil. Hani şirk, şirk olduğunu delil nerede? Eşyada asıl olan her şeyde asıl olan nedir? Şirk olmamasıdır şirk diyen ne yapacak? Deli getirecek. O yüzden salih insanların da tevessül var mı dinde? Dinde yeri yok. Şirk mi? Büyük şirk değil, dinden çıkan şirk değil. E neden? Çünkü şirkin tarifi ne? harfu şeyin min hasaillahi azze ve celle Allah'a hak olan şeylerden şeylerden herhangi bir şeyi başkasına sarf etmek sen şimdi ya Rabbi Abdülkadir Geylani Hazretleri hürmetine beni affet dediğinde ne Allah'a hakkı da tuttun onu Abdülkadir Geylani'ye verdin ve şirk koştun var mı bir örnek? ama ya Rabbi diyorsun beni affet affetmeyi kimden Allah'tan istiyorsun dikkat et sadece onu ne yaptın araya kıldın yani Allah'ın hiçbir kendisine has olan sıfatı vardı da onu birisine onu Abu Kadir Geyren veya Ahmet'e veya Mehmet'e verdin böyle bir şey söz konusu yok çünkü değil şahsı aracı kılmıyor diyor şimdi mesela aklınızda var mı aracı kılmanın şirk olmadan e, aracı kıldığımızda veya sığınır sığınırsak işte o zaman şey olur evet, ona yönlendir evet. şimdi ne zaman şey olur eğer bu da kendisinden istersen ne olur o zaman şirk şey olur evet şimdi sen ya Rabbi bana çocuk ver Abdülkadir Geylani hizmetlerini çocuğu kimden istedin Allah'a kime dua ettin Allah'a sadece ona araya vesile kıldın şimdi la na'buduhum illa liyukarribuna ilallahu zulfa biz onları ibadet etmiyoruz sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz bu bir delil olmaz mı hiçbir yerde delil ibadet ediyoruz ya adam zaten anlatabiliyor muyum biz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz ibadet ediyoruz Anlatabiliyor muyum? Demek ki ibadet ediyoruz. O yüzden bakın arkadaşlar. Şimdi şirkin bu ne dedik? İslam'ın manaları çok ısık etmemiz lazım. Ve tık edersen de ispatlamamız lazım. Şimdi Kur'an'dan sünnetten bakalım şirkin tarifi bu şekilde mi bu şekilde ise nasıl bunu ispatlayacak. Burası çok önemli. Bakın şimdi Allah subhanahu ve teala ayetlerini buyuruyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ondan önce elhamdülillah الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعبدون ham gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur sonra kafirler Rablerine denk tutuyorlar Bakın sonra bu hangi Enam suresi birinci ayet sonra kafirler ne yapıyorlar denk tutuyorlar demek ki denk tutarsan o zaman ne olmuş oldun müşrik oldun şahit oldum çünkü o ayetin ya biri yusalim demek yani denk tutmak eş tutmak demek tamam mı buna dikkat edin yine Allah subhanehu ve teala şu ara suresinde önem geçiyor şey. şu ara 97 ve 98 diyor ki Allahi in kunna lefi dalalin mubin in nusevvikum bi rabbil alemin Allah'ı biz apaçık bir dalalet içindeymişiz çünkü biz sizi alemlerin Rabbine müsaade istiyorduk Şimdi onlar bütün bu hüsranlarını, akıbetlerinin kötülüğünü, cehennemi hak etmeleri, ebedi kalmalarının asıl sebebi olarak neyi belirtiyorlar? Allah'la denk tutmak. Demek ki onlar neden müşrik oldular? Allah'la denk tuttukları için. Demek ki denk tutmadığın müddetçe bunun ismi aslen ne değildir? Aslen şirk değildir. Buna çok dikkat edin. Şimdi burada soru gündeme geliyor. Demin ki soru. Allah subhanehu ve teala ile kendi arasında vesile kılan bir insan ya Rabbi e, e İmam Rabbani Hazretleri hizmetine beni affet şimdi burada soru gündeme geliyor bu adam nerede şirk koştu hani şirki bu adam şirki bu adamın neresinde baktığımız zaman hiçbir yerinde şirk yok zaten ümmet bunda ittifak etmiştir küçük şirk küçük şirk Şimdi küçük şehrin tarifi şimdi o, o biraz şey bak ona girmeyeyim çünkü o ortalığı bayağı karıştıracak. Çünkü küçük şehrin şirkin tarifini bu aslında çok dakik mevzudur. Şimdi bazı alimlere göre nasıl küçük şirk küçük şirktir baktığımız zaman küçük şirke ne örnek verebiliyoruz riyadan başka bir şey bilemiyoruz o yüzden diyor ki yani bu taksimat biraz müşkilat olmuş oluyor değil mi sen gel diyor ki milyonlarca e, batıl fiiller var sen gel bu fiili ikiye böl küçük şirkte büyük şirkte büyük şirkte binlerce örnek var küçük şirkte geldiğin bir tane örnek yok o bu tarife göre ne bu tarif? bu tarife göre ne bu tarif? Nasıl küçük şirk diye isimlendirdiği küçük şirk o tarife göre baktın bir tane bulamıyorsun Şimdi başka tarife bakıyorsun Diyorlar ki hayır büyük küçük e, şirke getiren her şey küçük şirktir Mesela vesile büyük şirke bir kapıdır Küçük şirke Bu tarife baktım onlar diyor mesela diyorsun değil mi? O yüzden bu çok basit bir mevzu Bunu çok ileride belki kitabın en sonlarında Çünkü bayağı bir ön mukaddime lazım Temel lazım, lafızlar üzerine e, fıkıh lazım ki bunu fıkh edebilirim O yüzden buna şimdi hiç girmiyoruz tamam mı? Küçük şey nedir? Buna hiç girmiyoruz e, Bu en son en ileride mevzumuz o yüzden dikkat edin ne diyoruz ne diyoruz sebepçin nedir dikkat edin hangi cümle kullanır bidattır haramdır caiz değildir neden men amile amelen neyse aleyhi emrine ataduvara kim bir iş yapar da o işte bizim amelimiz yoksa o bidat o yüzden de buna bidat diye isimlendirir küçük şirk diye isimlendirirse bu tarife göre doğru neydi o tarif Bir şirke götüren tarif e, bazı alimlerin yaptığı tarife bakıyoruz küçük şirk diyor ki dinin küçük şirkte isimlendirdiği şirk ancak e şirktir o zaman da bakıyorsun örnek kullanıyorsun rüyadan başka o yüzden bu çok basit ve ince bir mevzudur ileride göreceğiz yani bunlar fayda bekliyor küçük şirk tabi zaten bugün toplumun Allahu Alem %99'u belki bu türlü şeylerde küçük şirke giriyorlar bir tarife göre büyük şirke değil ben şahsen bu konuda büyük şirke giren hiç kimseyi görmedim kime sorarsan sor bu nazar boncuğundan sen fayda bekliyor musun hepsine diyor hayır değil mi kimse bile beklemiyor yani sen diyorsun ki bu kabirden mi çocuk istiyorsun yok ya diyor mübarek bir insan geliyorum ben ne yapıyorum ondan dua istemiyorum ben sadece diyorum ya Rabbi beni affet işte burada talih bir kulun var senin katına geldim Allah subhanehu ve Teala yönlüyor Bütün edin kabirlerin etrafında dolaşanların %99'u belki kimden istiyor diye Ya Rabbi diyor değil mi? Bizden gelen var mı aramızda? Ya, ya e, işte İmam Rabbani bana çocuklar İşte o yüzden zaten alimler bir tarife göre buna küçük şirk demişler İşte oraya geldik bir şirke getiren her şey küçük şirk demişler O yüzden bakın temaim, tivele Baktığımız zaman bunlar hepsine bir tarife göre alimler ne diyor? şu şık diyorlar işte o yüzden bunun davası bu çok ince bir noktadır basit bir noktadır aslında o yüzden hakikaten e, bu noktaya şimdi girmeyeceğiz bunda biraz sabretmemiz lazım inşallah tamam burayı anladık ama buraya kadar yine Nebi Sallallahu Bukhari'si Üniversitesi hadisi diyor ki e, Nebi Sallallahu soruyor ey yüzden bir azam günahların en büyüğü hangisidir diyor ki en tez'ale lillahi nidden ve huve halakak o seni yarattığı halde onu ne yapmandır? Bid edinmendir. Bid nedir arkadaşlar? Denklik. Musaviyen, nesilen demektir. Eş tutma. Demek ki bakın bütün günahlara baktığınızda hep, hep şirkin tarifi Allah hak olan bir şeyi başkasına verirsen işte o zaman büyük şirktir. Vermediğin zaman o büyük şirk değil. Tamam O büyük şirk değil. Buraya kadar anladık inşallah burası neydi arkadaşlar birinci mukaddimemiz tamam şimdi ikinci mukaddimemiz ne ikinci mukaddimemiz tevhidin taksimi tevhidin taksimi şimdi ehl-i sünnetler cemaate baktığımızda bir kısım alimler tevhidi üçe ayırmıştır şimdi biz bu bahiste tevhidin üç kısmı hakkında konuşacağız aslen daha ilmi, daha dakik, daha olumlu, daha ee, güzel bir tarif tevhidin aslında ikiye ayrılmasıdır ve mutlaka mütekaddim seleften tevhidi lafız olarak üçe ayrılmış hiç kimse yoktur lafız olarak özellikle vurgu yapan hiç kimse yoktur ikiye ayrılmışlardır mana olarak o iki üçtür aslında oraya, oraya bir ön, önümüzdeki derslere bir mesele ders o zaman işleyeceğiz tamam ama hayır yok diyorlar ki tevhidin marifeti ve isbat marifet ve isbat tevhidi ve tevhidin talebi ve kasb talep ve kasb tevhidi marif ve ispat rüziyet iki sıfatı için alın talep ve kat rüziyet eğitim içeren şimdi ona onu neden anlayacağız vallahi sadece bakın şu tarifleri tüketsek birçok tekfiri noktada bile birçok meselenin içinden çıkar işgal mevzusunun dışarı şey, işgalden çıkar sadece bunun tarifini bilelim bunlar çok önemli bunları yakalayın inşallah ikinci mukaddememiz ne? İkinci mukaddemin tevhidin taksimi ehl-i sünnet alimleri tevhidi içe ayırmışlardır diyor Ama biz müteakillerin tarifiyle ele alacağız sebebini önümüzdeki ders inşallah birinci rübubiyet tevhidi arkadaşlar tamam peki rübubiyet tevhidi nedir? rübubiyet tevhidinin tarifi nedir? Allah'ın e, fiillerinde dinlenmek maşallah Allah subhanehu ve teala ne yapmak? fiillerinde dinlemek Arapça tabirle ifradullahi azze ve celle bi efali fi eshari Allah subhanahu ve teala fiillerinde ne yapmak arkadaşlar? birler tamam biri birler mesela ne gibi bir fiilleri var Allah subhanahu ve teala kendisine has yağmur yağdırması, rızık vermesi, öldürmesi, yürütmesi, alçaltması, yükseltmesi vesaire tamam buraya kadar anladık bu işgal yok üçüncüsü uluviyet evidir tarifi kendi fiillerimize Allah'a birlendir Şimdi bu karışıyor e, inşallah aklınıza gelir. El kaldırarak olursa karışmaz inşallah tamam mı? El kaldırarak olsun e, öyle devam edelim. Uluhiyet tevhidlik Allah subhanahu teala'yı ne yapmak? ibadette dinlemek. Yani ifradullahi azze ve cel bil ibadet. Uluhiyet Allah subhanahu teala'yı ibadette birlemek veya diğer bir tabirle ifradullah azze ve celle bi efali ibadet Allah'ı kullar fiillerinle Allah'ı dinlemektir yani ona işlediği fiillerde Allah'ı dinlemesi sadece ona yapması yani tamam böyle de anladık üçüncüsü İfradullahi Azze ve Celle bima semme ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi ev ala lisan rasulihi min gayri ta'til ve la tahrifin ve min gayri temsilin ve la tekif bunun ben Türkçesini biraz düşündüm biraz uzun ama Allahu Alem en güzel e, varabildiğim kendi anladığım kadarıyla sonuç şu tarif çok güzel inşallah bunu yazalım bir tane tane size bekleyin Allah Azze ve Celle'yi gerek kitabında gerekse de Resulünün biriyle sünnette Allah Azze ve Celle'yi gerek kitabında gerekse de Resulünün biriyle sünnette kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde Allah'ın isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde tek kılarak veya birleyerek tek kılarak artık tahrife tatile temsile ve teklife gitmeksizin isimlendirmek ve vasıflandırmak tekrarlıyorum Allah Azze ve Celle'yi gerek kitabında gerekse de Resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde tek kılarak veya birleyerek tahrife, tahile, teklife ve temsile gitmek için isimlendirmek ve vasıflandırmak tamam e peki tahsil, teklif, temsil ne? çok önemli değil yani e, bilen sıfatlaştı var e, bilen onların müracaat edebilirler konumuz ilgiye tevhidiyle alakalı ancak tevhidi taslimata böldük onu da tarifini yapmak zorundaydık o baktan biz bunu yapmış olduk tamam mı? Evet. Buraya kadar anladık akıllar. Şimdi tevhidin üç kısmı ayrıldığının delili nedir? Tevhide üç tevhidin üç kısmı ayrıldığının delili nedir? Bakın arkadaşlar bu ibare kullanacağım. Sonra bu ibareyi açacağız. Diyoruz ki tevhidin buraya dikkat edin inşallah tevhidin üç kısmı ayrıldığının delili etsebiru sin harfiyledir etsebiru ve taksim kaydetidir etsebiru ve taksim kaydetidir şimdi bu ne demek etsebiru ve taksim kaydetidir şimdi mesela herhangi bir fakir herhangi bir alim herhangi bir ilim ehli bir nasta bakar o nas bazı mesajlar verir karşı tarafa ve onun verdiği mesajlara sen nazar edersin bakarsın herhangi bir mevzu o ayet veya o hadis taksimatlara bölmüştür önemli bazı noktalar belirtmiştir senin işte o taksimatları oradan çıkarman o önemli noktaları fık edip ortaya koymanın için ismi Essebrullah taksim olundu şimdi bu ne demek bunu bir bakacağız şimdi bu Essebrullah taksim kaidesi Essebrullah taksimin delili diyelim Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikretmiş olduğu bir kadar bir delildir kaybedir arkadaşlar müfessel bir taksim olayı yani ehli sünnetler cemaat alimleri bunu ne yapmışlar cebinden çıkarmışlar Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu muhteler bir delildir nedir? muhteler bir delildir kaydedir estağfurullah taksim delildir şimdi bu kaydı bu delili bazı ulemalar kitaplarında zikretmişlerdir mesela İbn-i Kudame Rahimullah Ravdatun Vazir'de bunu İbn-i Kudame ne? İbn-i Kudame tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük hafizler arasında zikredilmiş en büyük imamlar arasında hatta Şeyhülislam İbn-i Teymi onun için diyor ki ee, Şam'a diyor Evzai'den sonra diyor İbn-i Kudame'den daha hafif birisi gelmiştir. İbn-i Kudame'nin usul kitabı var Kırsızı Ravdatun Vazir'de bak mesela Esabri ve Taksim'de bunlardan bahseder orada yani bu alimlerin e, ilminde mevcuttur şey. yine İbn-i Teymiye Allah fetavasında vesaire zikreder bunu sahih kitaplarında zikrederler bunu ve Esabri ve Taksim olayında ümmet icma etmiştir bir tane muhalefet eden yoktur gerek bir mutezili olsun, eşare için, maturdu olsun, kim olursa olsun çünkü bu bedevi tabir sahilse fıtri bir şey istikra istikra şudur istikra arasında şöyle bir fark var istikra bütün nüfusları ele alarak çıktığı çıkardığı sonuçtur Estebru ve taksim ise bu sonuç içerisinde bazı önemli noktalar vardır o noktaları ortaya koymaktır Şimdi bu e, örneklendirdiğimizde örneklendirdiğimizde biraz daha mutlu aslında istikraya yakın bir, bir noktada yani tamam Şimdi istikrar şöyle oldu çünkü sen bir şeyin kaça ayrıldığını öğrenmek istiyorsun bütün noktalara bakıyorsun bütün naslarda sonuca varıyorsun beşe ayrılır Estebru Vaktaksim de o beşin ne olduğudur ben Anlatabiliyor muyum? Yani bunu diyorum Aha, onu diyorum Şimdi bu kaydeyi bir bölümünü ne dedik bazı ulemalar bizim kitaplarda bitiriyor Mesela bu kaydeyi şunun gibi ayetlerden almışlardır Ayet arkadaşlar Kur 30'da 30'da Allah subhanahu ve teala diyor ki Em huliku min gayri şeyin em humul halikun yoksa onlar bir şeysiz yani halıksız mı yaratıcısız mı yaratıcılar yoksa yaratıcı, yaratıcılar onlar mıdır bir daha söylüyorum yoksa bir şeysiz mi yani halıksız mı yaratıcılar yoksa yaratıcılar onlar mıdır em huluk em halakus semavati vel ard bel la yusunun yoksa gökleri ve yerin yaratılır Bakın arkadaşlar şimdi bu konunun bizim tevhidin üç kısmı ayrılmamız, ayrılmamızla hiçbir alakası yok verdiğimiz ayetin bu ayeti biz sadece için verdik? Estebri ve taksim olayı nasıl ispatlanmıştır? Hangi ayetlerden almıştır? Önce onu ispatlayacağız ondan sonra Estebri ve taksimine göre tevhidin çayrılığına kadar ispatlayacağız çünkü neden e, birazdan diyeceğiz ki bu kaydaya göre tevhid 3 ay oluyor şöyle bir itiraz gelebilir tamam o kaydaya göre anladık tevhid 3 ay oluyor ama o kaydenin ben doğru olduğunu nereden bileyim değil mi? o kaydenin sayı olduğunu nereden bileyim? o kaydenin durumu ne? o yüzden önce biz ne yapıyoruz? önce kaydeyi ispatlayalım şimdi bu kayda nasıl bir ayet mesela böyle bir ayetten almışlar diyorlar ki bakın Allah subhanehu ve teala buraya baktığımızda aleykümselam Estebru ve taksim yoluyla bu ayete baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin vermek istediği mesajın üç kısımda ele alındığını görüyoruz bir mesaj veriyor bir mesaj üç kısımda ele alınıyor yani üç taksimde geçmiştir Allah subhanahu wa ta'ala hadise estebru'ya dolaylı yönden birincisi bunlar ya kendileri ya kendilerini yarattılar değil mi? bunlar ne yaptılar? ya kendilerini yarattılar bu bir ikincisi yaratıcı ya da yaratıcı olmak kendilerine kendilerini kendileri tesadüfen yaratıyorlar. yaratıcı olmak ne ya da tesadüfen yaratıyorlar ya da Allah Azze ve Celle onları yarattı bu hayatı böyle bir kısım bulabiliyor musun arkadaşlar vurgulama noktası olarak ayet arattınız değil mi bu üç kısımdan bahsediyor Allah subhanahu teala ya bunlar kendilerini yarattılar ya bir yaratıcı olmazsın tesadüfen yaratılırlar ya da Allah subhanahu ve teala yarattı o yüzden alimler diyor ki bu ayette sebebiyle taksime gittiğimizde bakıyoruz ki burada Allah subhanahu ve teala bize sebebiyle taksim kaydesi veriyor yani diyor ki ey kullarım ben siz üçünüze önünüze üç tane seçenek sunuyorum bundan başka bir ihtimal yok ya siz kendinizi yaratmışsınızdır ya da tesadüfen yaratılmışsınızdır ya da ben sizi yarattım ikincisi batıl geriye ne kalıyor? Üçüncüsü işte Allah subhanahu ve teala bundan bahsetmiş O zaman demek ki sevri ve taksim olayı Kur'an ve sünnetten istiddia alınan genel külli bir nedir arkadaşlar? Kalıptır, kaidedir. Önce bunu ispatladık. Şimdi demek ki bu tür taksimler Kur'an ve sünnetin verdiği işaret ettiği mesajlarla elde edilmiş, istimlal edilmiş kaidelerdir. Tamam ve diyoruz ki arkadaşlar bu çok önemli bir cümle Bu yapılan taksimatlar sadece vakıada olanın hikayesidir Sadece ortada olanın hikaye diyorsun sen Sadece ortada olan bir şeyi hikaye diyorsun yani zaten var bu Kur'an ve sünnetin yapısında bu var verdiği mesajlarda estabilile taksim kaydısı diye bir şey var sadece alimler bunu isimlendirmiş vakıya olan bir şeyi ortaya koymuşlar hep bundan ibaret Şimdi mesela Türkçe'de bir kelime kullanabilir misiniz? Ne harf olsun, ne isim olsun, ne de fiil olsun. Ve Arapça'da bir kelime kullanabilir misiniz? Ne harf, ne isim, ne fiil. Değil Ne söylersin söyleyin ya harf, ya isim, ya fiildir. E şimdi bakarsan Resulullah'ın dönemine, sahabelerin dönemine kelime üçe ayrılmıştır, isim, fiil, harf bulamazsın. Ama istikrara takdim olayla, istikrar olayla bakmışlar ki kelimeler isim, fiil ve harfin dışına çıkmaz anlatabiliyor muyum yani olan bir türlü mantıktan yakalanmış tamam Ekserille takdim olanı yakaladık mesela şuna benzer tarih sahipleri diyor ki arkadaşlar araştıralım Kur'an sünnetten abdesti bozan şeyler araştırdık diyelim ki kaç bulduk bir tane bulduk Diyor ki sonra geliyoruz bir topluğa e, sohbet veriyoruz diyoruz ki fıkıhla alakalı ders ediyoruz diyoruz ki arkadaşlar tarihi bozan şeyler yedi tanedir adam da sana diyor ki derin ne sen de onun e, ötesine dair e, diyelim ki ne buluyorsun tek tek hadisleri söylüyorsun işte e, yerlenme kardeşi olur hemen hadisi söylüyorsun anlatabiliyor muyum? Hadi bazılarına göre diyelim kanıma kardeşi olur hemen hadisi söylüyorsun bir şey birilerine göre kadına değme kardeşi olur hemen hadisi söylüyorsun mesela yedi tanesini ispatlıyorsun birisinin gelip şöyle bir itiraz yapması mümkün veya caiz mi? ya tamam sen bu yedisine delil getirdin ama abdesti bozan şey yedi tanedir böyle bir delil getirmen lazım yani bir cümle yetin Kur'an sünnetten abdesti bozan şey yedi tanedir bu, bu ne kadar batılsa işte, efsede ve taksim olayını ithal etmekse bu kadar batıl anladın mı? Şimdi adamın demek ki adama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 320 nolu hadiste demiştim ki abdesti bozan şeyler 7 tanedir böyle bir şey getirmedikten sonra ben 7 kabul edemem gibi bir şey çıkıyor tamam çünkü esnafı bakarsın ayete bakıyorum 3 nokta var nedir 3 nokta ya bunlar kendilerini yaratıldılar yarattılar kendileri yaratıldılar e, kendilerini pardon yarattılar ya bunlar sadakaten yani rastgele yaratıldılar ya da Allah Azze ve Celle bunlar yaratıldı yarattı yani eser ile taksim olayı bedeyi tabir sayıda kısmı bir şeydir tamam mı? bunu anladım yine alimlerin mesela arkadaşlar ilme bakıyorlar bütün e, e, ehli sünnet ve ehli sünnet dışı ilimle ilgilenen insanlara bakın ilmi dallara bölmemişler midir hadis ilmi, fıkıh ilmi, tefsir ilmi, lügat ilmi, siyer ilmi, belagat ilmi, şart ilmi, nahiy ilmi bunlar hepsi ilimdir ama şimdi Resulullah'ta yok döneminde elmanı olarak neydi? Vardı tamam bunu anladık. O zaman Esabr ve Taksim olayını anlattıktan sonra ispatladıktan sonra geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye ne kalıyor? Asıl varmak istediğimiz sonuç kalıyor. Neydi o varmak istediğimiz sonuç? Biz nasıl bir iş yaptık buna? Tevhidin üç kısmı ayrıldığını delili nedir? Değil mi? Delili nedir? Delil ki Esabr ve Taksim'dir Peki secde ve taksim ispatladık. Eksik kalmadı mı? Kaldı. Nedir o? Tamam. Madem ki estebri ve taksim diye bir olay var. O zaman estebri ve taksim yoluyla bir ispatla bakalım. Tevhidin kısmı ayrıldı mı? Bulalım bunu mahzun içinde arayalım. Estebri ve taksimle yola çıkaralım bunu. Şimdi Estebri ve taksimle alakalı delilmedir. Diyor ki arkadaşlar onlarca delil var. Mesela şimdi Kur'an'dan rübubiyet tevhidinin tevhidiyle alakalı vücudu tevhidin varlığına dair böyle bir tevhidin mesajının verildiğinin delili baktığımızda Allah subhanehu ve teala ne diyor elhamdülillahi rabbil alemin ne diyor ham? alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsul bakın alemlerin Rabbi yani ne var burada Tüm bütün alemlerin Rabbidir yine bakıyoruz bu ayeti özellikle notalım çünkü bundaki vurgu çok gerçektir Araf suresi 54. ayet arkadaşlar Ela lehul halku vel emru tebârekallahu rabbul alemin İyi bilinmelidir ki yaratma da olmuş da ona mahsustur alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir şimdi şöyle sorabilirsiniz ya elhamdülillah Rabbil alemde de alemlerin Rabbini burada da e, tek bir fark yokmuş gibi çok fark var ayetin siyah sıfatına bakın başkasına ne diyor yaratma da emir verme de ona mahsus önce fiillerini söylüyor bakın dikkat yaratma da emir de yaratma e, teyidin hangi kısmından rububiyet yani Allah'ın fiillerine önce örnek veriyor emir fiili yaratma fiili bu emir fiili tabi bu da Allah subhanahu tabi'deki emir mahluk değildir o iki sıfat dersi Allah'ın kelamıdır çünkü bu yani burada önce bir fiile vurgu vuruyor ve bu fiil rububiyetin en büyük en gelen fiillerinden bir tanesi ondan sonra diyor ki Tebarakallahu Rabbul Alemin o alemlerin Rabbi ne kadar yücedir o zaman iki şeyin ispatı var aslında bu arada. Hem nubiyet tevhidle bir olduğunun dinde var olduğu hem de bu rububiyetin fiillerine işaret var ve bu rububiyet tevhidinin tarifi var tabi sayısı içinde. Ayet. Hem rububiyet tevhidinin var olduğu hem de bunun tarifi var. Çünkü fiilden bahsediyor. Çok önemli bir Tamam Yine başka ayette ben Rabbis semavati vel ard kulillah de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir Allah tamam yine bu ayet çok önemli arkadaşlar ayetin e, tam olarak rakamı aklımda değil ama Bakara suresinin Bakara suresinin e, ilk ayetlerindendir ve Kur'an-ı Kerim'de mushaf sıralamasına göre emrin geçtiği ilk yerdir Ya eyyühen nâsü umuru rabbekum illezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin bakın burası çok önemli ayetin siyah sibakına bakın sonra ne yapıyor baştan sona bir zürriyet söylüyoruz zikirli arkadaşlar oralarda şimdi burada da aynen az önceki ayet gibi hem zürriyetin ispatı var Hem de cumhuriyetin tarifi var. Çünkü diyor ki ellezî halaka Ya eyyühen nâs obudu rabbukumun lezî halakakum sizi yaratan ve vellezîne min kablikum sizden öncekileri yaratan leallekum tettekum umulur ki korunusunuz. ellezî ceale lekumul arda firâşen yeryüzünü döşek ve semâe binaen semayı bina ve enzele mine semâi maen gökten su ve akracu bihi mine semerâtu rizkan Büyük olarak bu semaratlar çıkarıyor. Leallekum, rizkan يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون sonra ne diyor bildiğiniz halde Allah'a ortaklar koşmayın öyle biliyorsa koşmayın ortak bildiğiniz halde ortaklar koşmayın ve bakın bildiğiniz halde diyor demek ki Mekke'de müşrikler biliyormuş dikkat edin Rüyiyetini diyorlarmış Bunları bildiğiniz halde ne yapın Demek bütün saydığımız fiillerin hepsini müşrikler biliyormuş Yöntem sağlamak İşte bu ayet çok önemli arkadaşlar tamam mı? Bunları dikkat O zaman biz bunu Kur'an'dan ispatladık mı rüviyet teyidini? İspatladık Peki rüviyet teyidinin delillerini Elhamdülillahi Rabbil Alemin Şimdi buraya şöyle ayet yazıyorum yani Bu önemli Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd ne demek arkadaşlar? Hamdın bir sürü kulağı tarifi var. Hepsi aynı manada. Şöyle güzel tariflerinden bir tanesi. Vasfın bir cemil alakası var. Tazim etmek hakkıyla Allah subhanahu ve teala'yı güzel şeylerle ne yapmak? Vasıflamak. Bu güzel şeylerde Kur'an ve sünnette öğretildi. Tamam Şimdi o zaman hamd neymiş? Abi sözde hamd ibadet değil mi? Çünkü Allah'a vasıflıyorsun. Güzel fiillerini yüklüyorsun. Allah'a vasıflıyorsun. Hamd neymiş arkadaşlar? İbadet. Hamd etmek, ibadet etmektir peki bakın billahi billahi'deki lam harfi istisat sağlıyorlar yani haklık yani hamd Allah'a mahsustur dediğinde ne yaptın arkadaşlar İbadet olan bu hamdı Allah'a hak kıldım o zaman ibadette birlemiş oldum tamam Rabbul alemin alemlerin Rabbi şimdi oraya geleceğiz biraz bu ayet öyle kalsın zaman burayı da anladık yine Fatiha'da İyyâke nâbudu ve İyyâke neftan yalnızca sana ibadet eder yalnızca senden yardım dileriz bakın burada ödediye çevirilmiş var yine ikinci sıfat teyidine baktığımızda Ar-Rahman-ı Rahim Rahman ve Rahim Malik-i Yomuddin Dincinin sahibi Reza Dincinin sahibi Başka bir ayette Hal halen semiyen Sen ona birden gülüyor musun? Bir adaş biliyor musun? Allahu la ilahe illahu o Allah ki ondan başka ilah yoktur lehul esmaül husna en güzel isimler ona mahsustur onudur onudur leysa kemikli bir şeyin şey umvahuva semi'ül basir onun bir misli yoktur o görendir işitendir bütün bu ayetler ne arkadaşlar açık şimdi ee, iki tane ayet vereceğim bu açık çok önemli arkadaşlar birincisi bu elhamdülillah Rabbil Alemin ikincisi de Meryem suresi 65 olacak Allahu Alem evet Meryem suresi 65 şimdi öncelikle bu ayet neden bu üç ayeti veriyoruz şimdi bir önce dersin başında pardon e, tevhidi belirlendirirken başta ne yaptık önce uluhiyetin belirlenmeye sonra uluhiyetin sonra isim Şimdi de birçok Kur'an'da ve Kur'an'da ayetler var hatta sünnette naslar vardır ki hep ayetin içinde bu üç tevhid var. Şimdi baktığımızda bunlardan bir tanesi işte hepimizin ezbere bildiği bu ayet. Şimdi bu ayete baktığımızda Rumi gösteriyor diyor ki isim sıfat verilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın. Nerededir bu ayetin neresinde? Şimdi diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Önce hangisini arayalım? Ürüyle arayalım biraz. Uluhiyeti de müstakil Dedi ki hamd Şimdi buradaki el hamdın başındaki el takısı arkadaşlar şey ifade eder İstigrak yani bütün hamdlar demek Tamam Bütün hamdlar Allah'a mahsustur O zaman ne yaptın uluhiyet tevhidi burada doğru mu? Uluhiyet tevhidini arayalım Rabbul alemin diye alemlerin Rabbi Ne mahsustur Bu da uluhiyet tevhidi Tamam Sonra ikinci kat bakın Allah ve Rab Allah subhanehu ve teala'nın iki ismiyle ismini delalet ettiği vasıftır sıfattır tamam yine Meryem suresi bu çok önemli şey İbn-i Seyyid'in kitabı tevhidinin başlarında veriyor bu çok önemli bir ayet Rabbi samavati vel ardu ve ma beynehuma fa'buduhu ve sabir li ibadetihi hel ta'lemu lehu semiyye göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir burası hangi tevhid? bu diyor tevhid tamam sonra diyor ki fa'buduhu binaenaleyh ona ibadet et uluhiyet sözünde vastabir li ibadetihi ibadetinde sabır sonra ne diyor hel ta'lemu lehu semiyen ona adaş bir ismi diyor şimdi yani o kadar açık ve net ki bakın size işte, buraya taksim bakıyoruz ayete 3 noktada üç noktaya da vurgu yapıyor diğer ayetlere bakıyoruz müstakil olarak birçok ayetler hem vurguları hem o vurgulardan bir isim sıfata ne yapıyor arkadaşlar vurgu yapıyor sonra Kur'an zaten baştan sonra bu tevhid bu, bu üç tevhidi ikrar etmekte bakın Fatiha'yı okuyalım arkadaşlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin tevhidin çıkısına Errahmanirrahim isim sıfat tevhid Malik Yevmiddin hem isim sıfat tevhidi Malik ha? hem rüzgar tevhidi sahibi İyâken abdü ve iyâken esra'ın başka ürün yoktur Rahman ve Rahim dedik için sıfatı Malik yemeyecek İyâken abdü ve iyâken esra'ın İbn-i Nasratalı Mustafa bizi doğru yola sok ne rububiyete değil mi bir şey bir bizi, bizi doğru yola sok yani sokmak hidayete vermek rububiyet sebeplerinden Allah'ın fiilidir yani tamam hidayet yine Allah'ın fiilidir esir. tabi tabi alçaltmak yükseltmek şifa vermek öldürmek diriltmek hidayet vermek saptırmak yunus Allah'ın fiilleri tamam İdina sıratel müstakim sonra sıratel lezine en'amte aleyhim nimet verdiklerinin yoluna Şimdi nimet vermediği fiili Allah subhanahu wa ta'ala Gayril mağdubi aleyhim ve rabbalim amin Burada da İbn-i Kayyum çok güzel bir şey söylüyor Medarif halinde diyor ki sonra bakın sonra da söylüyor Neden? Çünkü bunların hepsi Yahudiler gayrimağ mağdurlar kim burada? Yahudiler değil mi? Kızılmışlar ee, Dalim Hristiyan Doğru mu? Hristiyanlar İşte bunlar da bu tevhidi ihlal ettikleri için zaten mağdur olmuşlar, kızılmışlar ve ne olmuşlar? Satmışlar Bu tevhidin olumsuz neyidir? Tabi sahnesi semeresidir Şu anda olumsuz semeresi tabi olmayanlar için Baştan sona Anlatabiliyor muyum? tevhide muhalif olur evet tevhide muhalif olur yani Kur'an baştan sona arkadaşlar tevhide delaleti gayet açık mevcut şimdi geldik önemli konuya arkadaşlar bize diyorlar ki sizin bir taksimatınız nedir? sizin bir taksimatınız bidat ancak tabi bidat değil peki bidat olmadığının delili nedir? şimdi burada onların mı delil lazım değil mi? tevhidi iddia ediyoruz ibadette iddia eden delil getirir değil mi? bu ibadet tevhidinden bilgiyen delil getirir o zaman bizim delil getirmemiz lazım e şimdi biz az önce etse ve yasaklığın kaydetini anlattık doğru mu? bu kaydeyi delillerle de ispatladık alimlerin de bu kaydeyi kabul ettiğini anlattık mesela İbn-i Kudame'ye bakmış kabul ederler ve kendi alimleri zaten bunu kabul ediyorlar ve tevhidin üç kısmına ayrıldığını delillerle ispatladık ve ispatlarken de esnabir ve taksim yoluyla istiller noktalarını ne yaptık? ancak en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar en önemli noktası kaldı ne diyorlar diyorlar ki tevhidin bu şekildeki taksimatı İbn-i Teymiye'nin veya işte nedir Muhammed İbn Abdülvahad'ın bir de tutuyorlar ve bunlardan önce hiç kimse bunu ne yapmamıştır bunlardan bahsetmemiştir diyor bakın şimdi kardeşler buraya dikkat edin inşallah burası çok önemli şimdi bu türlü muhatabiyet karşılıklı muhatabiyet siyasında muhaliflerle muhatabiyet siyasında muhatabiyet siyaslarında bu türlü bu konu özellikleri veya bu türlü konular nasıl ele alınır nasıl ele alınır öncelikle bunu inkar eden kişiye sorular sorulur bunu inkar eden kişiye şöyle sorulur sen hiç bu konumuza bakmaksın yani bu konuyu şimdi akıl günümüzden atalım diyeceksin hiç bu konuya bakmaksın genel olarak taksimat olayını inkar mı ediyorsun kabul mü ediyorsun taksimat diye eserle taksim şeklindeki bu olayı bu kaydı kabul mü ediyorsun yoksa inkar mı ediyorsun inkar ederse iki mahzuru var burada karşılaşacağı iki sorun var onun için onun aleyhine birincisi alimlerine tartışıyor şey baktığı zaman bütün kendi alimleri uçur fıkırlarda bir şey etsen böyle taksim yoluna gitmişlerdir ya diyor ki ben dünyada tek başıma neyim müşterim veya tek başıma ben dünyada hiç kimseyi ilgilendirmiyor tamam onu zaten konfidan platform ayrılır tamam ona, ona, ona göre geçmişte bir hak, hak kayıtı gelmemiş o zaman tek, tek hak kayıtı kendi bir de mahkeme tahtamı bir insan bir muhatabı olmaz zaten Samimde değildir zaten Herkese bir konuşma mecburiyetine değil Şimdi ikincisi vakıaya tartışır Bakın vakıaya tartışır bu çok önemli Düşün, ki şimdi bu adam o zaman dini konuların fıkıh ve akide diye ikiye ayrıldığını kabul etmiş Doğru mu? Benim verdiğimiz örnek Arapçada fiil, isim, fiil, harf diye iki ayrıldığını kabul etmemişler değil mi? Şirkin büyük şirk şey, küçük şirk şey diye kabul etmemesi lazım değil mi? Bunların hepsi ne olur? Batıl Tabi bir kişi şüphesiz kabul edecektir zaten istediği taksiyonu tamam mı? Çünkü dediği bir şey akıl edin mutlaka bunu ne Kabul eder İşte kabul etse dedik ki işte biz de tamam işte biz de bu konuda taksimata gidiyoruz bu konuda ne yapıyoruz taksimata gidiyoruz birçok alimin birçok meselede taksimata gittiği gibi biz de taksimata gittik önemli olan bu takdimatı delilleriyle ispatlamak değil mi? ispatlamak biz de bunu ne yaptık delilleriyle ispatladık ikinci olarak deriz ki ki bu da çok önemli bize Allah Azze ve Celle ile alakalı çok önemli arkadaşlar bir tane konu getirin akideyi mevzu getirin bu konunun bu üç tevhidin içine çıksın şimdi bakın burada bir sürü kardeşiz şimdi aklına gelen bir tane mevzu var mı arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı akideyi bir mevzu ve bu üç tevhidin için çıkmış. şimdi buna tabi tahitse e, nakit denir buna yani ne? olayı tersi almak yani diyoruz ki bir şey bulamadık ki bu üçün dışına çıksın sana özellikle beni getirelim ki bir şey beni getirdik zaten bundan beri Yalnızca bir şey yoktur Allah Azze ve Celle'nin hakkında Akideyi bir mevzu ve bu tevhidin üç kısmından bir kısmın dışına çıksın Hiçbir şey kullanır Ne getirirse getirsin mutlaka bu tevhidin farindendir Tamam ve yine diyoruz ki biz bilakis bu tevhidi İbni Teymiye ve Muhammed İbni Abdülvehhab'dan önce birçok alim hatırlatmıştır şimdi bunları hemen not alıyoruz en önemli nokta olan mesela Ebu Hanife rahimahullah Fıkhul Ebsat'ta ne diyor bakın arkadaşlar والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية ولا الألوهية Ebu Hanife'nin kendi lafı var Fıkhul Ebsat'ta yukarıdan istenir Allah aşağıdan değil çünkü aşağılık aşağılık olayı dip olayı aşağılık olayı rububiyetin ve uluhiyetin vasıflarından değildir bakın biz neleri kullanıyor dikkat edin işte Allahu Alem bizim selefimizden getirdiğimiz ispatladığımız bu tür taksimatları tabir sahipse ispatın en düşük noktalarından bir tanesi çünkü bakın diyor ki bu müdahil bunu seleften söyleyenler olmuş ve bu şunlar tabir sahipse buna bidat diyenlerin bütün kapılarının kapısı zaten bir tek kapı kalıyor onlara neden? bakıyorsun deli istiyorlar deli veriyoruz seni böyle taksimat biliyoruz değil mi? ve yapıyoruz hatta diyoruz ki onlara bir şey getirin bu konunun dışına çıksın getiren, getiremiyorlar bütün kapıları kalıyor zaten o yüzden muhaliflere bakın şu anda dünyada mesela Elismet'e muhalefet olan muasır insanların da kitaplarına bakın en başta zikrettiği delillerden kendilerine en güçlü gördüğü delillerden bir tanesi bunun bidat olarak ortaya konulmasıdır onlar tarafından diyorlar ki bu bidat bidat olduktan sonra bize ne bir delil getirin sen getirin bizi bir batıl dediğinden en güçlü teneşük ettikleri ilk kapı budur arkadaşlar Şimdi bu onun tarif etmesi o kapının kapanmasıdır. Bu çok önemli. Bakın çok uyar hatta ne diyor? Vallahu yud'a min a'la la min esfel li ennel esfele leyse min vakfı uluhiyyeti ve la el uluhiyyeti. Allah subhanahu wa ta'ala yani yukarıdan istenir, aşağıdan değil. Çünkü aşağılık rububiyetinin ve uluhiyetin vasıflarından değildir. Bu cümlede Allah hakkında neyin ispatı var arkadaşlar? Uluhiyyün ispatı var, uluh, uluh ispatı. Zerri sıfatı üç tevhidin hangi kısmı? İsim sıfat değil mi? Rüyiyeti de dahil edilmekte da isim sıfat değil mi? Peki Uluhiyet diyor ve uluhiyetin vasıflarında uluhiyet tevhidi ne uluhiyetin vasıflarından vasıflarından birisi tevhidi tamam Şimdi yine başka kim? İbn-i Mende tevhidinde Muhammed İbni Ebu Cafer Etterakki yoluyla Ebu Hanife'nin dostu, arkadaşı, yoldaşı Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf Akide ile alakalı uzun bir şey zikrediyor ondan Baştan sona bu üç tevhidin Bu üç tevhidi ikra ediyor İlimden de tevhidinde bunu senetler Baştan sona uzun bir böyle bir buçuk iki sayfa nakiller yapıyor Ebu Yusuf'un akide ile alakalı tevhid Baştan sona sürekli bu yürüyor İsim sıfat tamam yayınlarında tabi bunu almadık uzun yine İbn-i Ceri Eskadari tabi bu yollar Serafti sonra sena sena sena diye devam ediyor da Ravi'de zikrediyor sonra Ebu Yusuf'tan uzun böyle cümleler zikrediyor tamam yine İbn-i Ceri Eskadari Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir kulli zembik Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur günahların için tövbe et ayetini tefsir edilir Efendim, bu konu hakkında zaten Allah o ayet haberi Türkçe'ye çevirdi değil mi? 7, 8, 9 oraya bakın e, ee, muhtasar ilk ihtimalen buraya almıştık görürsünüz baştan sona özellikle bu diyor için sıfat şeye değinir bu ayetin tefsirine bakın. tamam özellikle bunları anladım yine İmam Et-Tahavi İmam Et-Tahavi ne diyor mukaddimesinde akidesinin mukaddimesinde ki zaten bu kitap İbn Ebil İzin Şahı ile Burada Emel şey tarafına çevrildi biliyorsunuz orada e, orada da var zaten bunu görürsünüz başlarında hani dikkat edin önce kalın kumkayla yazılmıştır sonra altta şahse başlarına bakın görürsünüz diyor ki yakulu fi tevhidillah mu'takidine bi tevfikillah innallaha vahidun la şerike leh ve la şey'e mislehu ve la şey'e vazihuhu ve la ilahe diyor ki Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında Allah'ın tevhidiyle inanarak şimdi yeri gelmişken hep orada bir e, yanlış tercüme var onu e, bize düzeltin inşallah Allah'ın tevhidine inanarak diye çevrilmiş şey halbuki o öyle bir Allah'ın tevhidiyle Allah'ın muvaffakiyetiyle inanarak tamam orayı e, şey yaparsın Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında Allah'ın tevhidiyle inanarak deriz ki şüphesiz Allah birdir onun hiçbir şeriki yoktur hiçbir şey onun benzeri değildir hiçbir şey onu aciz bırakamaz ondan başka ilah yoktur tekrarlıyorum Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında bakın bir aslında silah silah oluyor her zaman veriyoruz bakın önce ne diyor Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında bilme diyoruz demek ki burada tevhidin neyi var sonraki günlerde tevhidi hakkında ben ne diyorum veya ne diyoruz ona dikkat edin diyor demek ki bu söyledikleri şey tevhid hakkında tevhidin tarifi hakkında Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında Allah'ın tevfikiyle inanarak deriz şüphesiz Allah birdir onun hiçbir şeriki yoktur şüphesiz Allah birdir onun hiçbir şeriki yoktur hiçbir şey onun benzeri değildir hiçbir şey onu adil bırakamaz ondan başka ilah yoktur şimdi bakın en başta ne dedi Allah'ın tevhidi hakkında dedi sonra ne dedi innallaha vahidun la şerike lehu Allah birdir onun hiç var hiçbir ortağı yoktur şimdi Allah neyde birdir hiçbir şeyde ortağı yoktur özel bir tavsiyelata gitti mi orada yok o zaman umum kullandım yani ne ürünüyetine ne isim sıfatına ne de ürünüyetinde ki sonraki cümleleri ona açıyor zaten ne diyor la şey en mütlakı onun hiçbir mutlu yoktur mutluliyet neyle alakalı Allah'ın ne kadar isim ve sıfatı varsa onun hiçbir yoktur zaten değil mi? ve la şey'en yu'ciruhu onu hiçbir şey aciz bırakmaz neyle alakalı? Rubiye tevhid tam ana noktası yaşadı hiçbir şey onu ne yapamaz? aciz bırakamaz ve la ilahe gayri ondan başka ibadet edilen yok çünkü ilah mabud demek ondan başka da ilah, ilah edilen şey ibadet olunan nedir? yoktur hangi tevhid? tamam ve daha birçok alim mesela ee, Ebu Hatim Muhammed bin Hibban Lütfi Ravdatul Ukalada ondan sonra İbni Ebi Zeyd'in Hayravani bakın Mühürüm İbni Ebi Zeyd'in Hayravani onun bir mukaddimesi var mukaddimede akıllıdan bahsediyor Maliki alimlerinin en büyüklerindendir en fakirlerindendir ve ümmetçe kabul görmüş bir insan bu 386'da vefat ediyor onun da mukaddimesine baktığımızda özellikle bu üç teyzide vurgu yapıyor yine İmam-ı Kurtubi ile tezbirinde buna ne yapıyor? buna vurgu yapıyorum, tamam o yüzden demek ki arkadaşlar bu birilerinin dediği gibi Muhammed İbn Abdülham'ın veya İbn Teymiye Rahimullah'ın bidatlarından neymiş bidatlarından yemiş bilakis bütün ümmet bunları takdir etmiştir ve bunlardan başka sahiplerimizden başka daha birçok alim vardır ki bunu takdir ediyor o yüzden arkadaşlar biz her zaman vurguluyoruz özellikle bir adama dini tebliğ edeceğimiz zaman akideyi tebliğ edeceğimiz zaman mutlaka şeyi iki ayrılır diyorum veya önümüzdeki derste ikiye ayrılacak ki ikiye ayrılma olayı daha doğru ve daha ilimlidir evliliğinde zaten üç ayrılma yanlıştır bu daha doğru farklı bir şey mutlaka bu alimleri onların ittifak et, onlarla beraber ittifak ettiğimiz bu alimleri mutlaka zikretmemiz lazım çünkü ümmet bu tek başına bir imam zannediyor tabi bunlar 1400 sene sonra çıkmış Hatırlıyor musun? Çünkü bunların ne akası var ne şeyi var e, Şimdi bu akı, aklımız bunu imana diyor Ya bu, bu çok dar bakıştır Bir ehl-i sünnet tarifinin söylememesi lazım Anlatabiliyor muyum? E, akalarımız bizim ünlü şükranla alakalıdır Bizim akalarımız bunu iman edeceğiz tabi nasıl iman edeceğiz? Bizim akamız seleftir Akalarımız bunu iman edeceğiz Onların iman ettiğini iman edersiniz diye Allah sana O zaman bu hidayete erersiniz bir hak kaybı var değil Demek ki bak hak işte bu hak kaybı olacakmış. Hatırlamış da hak kaybı. Tamam. Ve izakı yani hemen atalar ayetini getiriyor diğer anahtarı yoksa izakı ile lehum aminu kema amenen nas kâlu emrinu kema amenen onlara insanların iman ettiği gibi iman edin dendiği zaman onlar bir beyinsizlerin iman ettiği gibi iman edeceğiz diyor. Bak Allah subhanahu wa ta'ala diyor insanların iman ettiği gibi iman edin. Biz insanların iman ettiği gibi iman edin. Bu mutlaktır. Ve bu insanların ne olduğunu bir naflarla tespit ediyor. Bu bizim atalarımız işte sahabe, tabi, tabi, tabi, onlar gibi iman edecek evet biz atalarımızın ne yapıyor arkadaşlar atalarımızın dinine olur onun dininin dışına çıkarsak küfre adım atmışızdır önümüzdeki hafta inşallah e, kitaba yine giriş yapmaksızın e, bir derslik ve iki derslik daha onun mukaddimimiz var kitaba girmek için burada bırakıyoruz Allahu alem sallallahu aleyhi ve sellem